lucos cae graus. Lucos limo otton per iaiei sdeton trofeen. Genomenus decatatina topon eecus e paidiu claiontos, cae graos leguses autoe. Pausai tu claiein, eide me, tae hora et aute epidooso seto e lucoe. Oiomenos de holucos hoti aleethewei he graus, histato pollen ec dehomenos horan. Hos de hespera catelaben, acuei palin tes graos colace uses to paidion cae leguses autoe. Ean elthei ho lucos deuro foneusomen o technon auton, tauta acuusas ho lucos eporeueto legon, en taute te e alla men legusin alla de pratusin ho mythos pros anthropus hoitines ta erga tois logois uk ekhusin homoya